Аллаһы Тәгаләнең динен кабул итеп мусулман булыр өчен Аллаһтың барлыгына ышану гына етмәй. Шулай ук ата-әсәң һәм олаталарың мусулман булу да кешене мусулман итмәй. Милләтенә карап та кешенең дине тураһында хөкем итеп булмай. Чөнки ислам дине ул дөнья күләмендәге дин. Күптәр бүген уйлавынса, башкорт татар икән, Кавказ яки төрек халкынан икән, тимәк мусулман дигән фараздар дөрес түгел. Әлеге көндәрдә ислам динен ер шарының һәр төбәктәрендә төрле милләт кешеләре кабул итәләр. Чөнки Пәйгамбәр Мөхәммәднең саллаллаһу алейхи ва саллям дине бөтә кешелеккә ебәрелгән дин. Шуны аңларга тиешбез. Аллаһы Тәгалә кешенең милләтенә, сыгышына, байлыгына карамай. Ул карай безнең йөрәкләребезгә һәм кылган гамәлләребезгә. Аллаһ алдында тик ике генә милләт: мөэминнәр һәм кафирҙәр, яки бәхетлеләр һәм бәхетһеҙҙәр. Аллаһка иман килтереп мусулман булыр өсөн һәр кеше беренсенән йөрәге, яне тәне менән тик Аллаһ кына гыйбадәткә лайыклы зат һәм Мөхәммәд уның илсеһе дип ышанырга тиеш. Икенсенән, был инаныуҙы ғәрәп телендә асыҡ тауыш менән ишетелерлек итеп bir musulman yeki musulmanlar aldında Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Yani tik Allah gına gıbedetke layıklı zat. Hem Muhammed onun kolu hem ilsihi tip şehadet itirge teyiş. Eşhedü en la ilahe illallah ва әшһәду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Өченсенән, әйтелгән шәһәдәтте раҫлау өсөн Аллаһ кушкандарҙы, ягъни ислам диненең рөкөндәрен үтәргә әҙер булырга тейеш. Яки намаз, ураҙа һәм башҡа рөкөндәрҙе үтәргә әҙер булыу. Кем ошо өс эште үтәп үлеме еткәнсегә саҡлы әйткән шәһәдәтенә тоғро булып ҡала, Аллаһ уны үҙенең мәңгелек йәннәтенә индерәсәк.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 Ҡайғырмағыҙ, ҡурҡмағыҙ, һеҙгә вәғәҙә ҡылынған ожмахҡа шатланығыҙ. Беҙ донъя тереклегендә лә, әхирәттә лә һеҙҙең дуҫтарығыҙ. Һездең өсөн унда йәнегеҙ теләгән нәмәләр, ни һораһағыҙ, шул бар. Ярлыҡаусы һәм шәфҡәтленән һый-хөрмәт итеп, Аллаһҡа саҡырып, һәм изгелек ҡылып, һәм мин мусулмандарҙан тигән кешенән һүҙ яғынан кем яҡшыраҡ?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 кейем менән бүләкләр. Урындыҡтарҙа таянып ятып, унда ҡыҙыу ҡояш та, әсе һыуыҡ та күрмәҫтәр. Уларға баҡсаның күләгәһе яҡын булыр, ә емештәре түбән төшөр. Һәм улар тирәһендә көмөш һауыттар менән, бәллүр касалар менән йөрөп торорҙар. Көмөш бәллүрҙәр, улар үлсәү менән самаланған булырлар. Һәм уларға зәнйәбил ҡатнашмаһы булған касанан эсерерҙәр. Сәлсәбил тип аталған шишмәнән. Улар тирәһендә мәңге йәш үҫмерҙәр йөрөп торор. Уларҙы күргәс, Булар һибелгән ынйылар икән дип уйларһың. Һәм әгәр ҡараһаң, унда ниғмәт һәм оло батшалык күрерһең. Өҫтәрендәге кейемдәре йәшел ебәктән һәм ҡытаттан булыр. Һәм көмөш беләҙектәр менән биҙәкләнгәндәр. Һәм Раббылары уларға саф таба исемлек эсерер. Был һеҙгә түләү бит. Һеҙҙең тырышлығығыҙ шөкөр менән ҡайтарылды. Шулай уҡ Аллаһы Тәғәлә мөъминдәрҙең йәннәтен тасуирлап әйтә: «Ла тасмау фиһа лагия, фиһа айнун джария, фиһа сурурун ва намариqu масфуфа, ва зарабiyyu мабтhuса». Унда һин буш һүҙҙәр ишетмәҫһең. Унда ағып торған шишмә, унда күтәрелеп ҡуйылған урындыҡтар һәм һауыттар ҡуйылған һәм мендәрҙәр төҙөлгән һәм балаҫтар йәйелгән. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Ысынлап та иман килтергән һәм изге эштәр эшләгән кешеләрҙе Аллаһ аҫтарында йылғалар ағып торған йәннәт баҡсаларына индерер.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 Һәр ваҡыт емештәр ризыҡ итеп бирелгәндә улар был беҙгә элек бирелгән нәмә тиҙәр. Әммә ул саҡта шуға оҡшағаны ғына бирелгәйне. Уларға унда саф ҡатындар һәм улар унда мәңгегә ҡалырҙар. Былар йәннәтте тасвирлаган аяттарҙың ҡайһы берҙәре. Ҡөрьән Кәримдә улар бик күп.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 һәм йәһәннәмдең ут булыуы еткән. Ысынлап та, безнең аяттарыбыҙға иман китермәгән кешеләрҙе утта яндырырбыҙ. Улар ғазапты татыһындар өсөн, тиреләре янып бөткән һайын, икенсе тире менән алыштырырбыҙ. Ысынлап та, Аллаһ бөйөк, хикмәтле. Шулай уҡ әйтә: "Әләм тара иләлләзина юҗадилуна фи аятиллаһи анна юсрафун?" الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الكافرين الله Allah'tan ayatları durahında уларҙы ҡабул итмәйенсә бәхәсләшкән кешеләрҙе күрмәнеңме ни? Ни тиклем ситкә тайпылған улар? Китапты һәм беҙ рәсүлдәребеҙ менән ебәргән нәмәләрҙе ялғанға һанаусылар. Әммә тиҙҙән ҡаты ғазап тураһында белерҙәр әле. Муйындарында бығауҙар, сылбырҙар булғанда. Уларҙы һөйрәрҙәр ҡайнар һыуға. Шунан улар яндырыласаҡ утҡа. Шунан уларға әйтелер: "Ҡайҙа тотҡан тиңдәштәрегеҙ Аллаһтан башҡа?" Улар: "Улар бөгөн беҙҙән юҡ булдылар. Беҙ бынан элек бер нәмәгә лә дуға ҡылманыҡ", тип әйтерҙәр. Бына шулай аҙаштыра Аллаһ кәферҙәрҙе. Был һеҙгә ер йөҙөндә хаҡһыҙ рәүештә шатланғанығыҙ өсөн һәм мөминдәрҙән көлөп шашынғанығыҙ өсөн. Унда мәңге йәшәү өсөн тамуҡ ишектәренән инегеҙ. Ниндәй яман тәкәбберҙәрҙең урыны. Былар йәһәннәм әһелдәре тураһында һөйләгән аяттар булды. Аллаһ үҙенә, фәрештәләренә, китаптарына, рәсүлдәренә, ҡиәмәт көнөнә иман килтереп тәүбә иткән һәм ҡушҡандарын үтәп пәйғәмбәр саллаллаһу ғаләйһи вәсәләм артынан эйәргән һәр кешене ярлыҡай. Был кешеләрҙең алда ҡылынған барлыҡ гонаһтары юйыла. Сөнки исламға инеү сәбәпле кешенең гонаһтары өсөн яңы хисап башлана. Ә ҡылған изгелектәре шул килеш ҡалып, яңыларына өҫтәлә. Һәр кеше уйлап ҡараһын. Ғүмер буйы күпме гонаһтар ҡылған ә күпме йәшәргә ҡалған. Йәшәп үткән дәүер билгеле, ә киләсәк билгеһеҙ. Бәлки бөгөн, бәлки иртәгә. Күпме йәшәргә ҡалғанын беребеҙ ҙә белмәйбеҙ бит. Шулай булғас, тиҙерәк, отошлораҡ юлға баҫырға ашығыу дөрөҫөрәк түгелме? Һин донъяла ниндәй гонаһтар ҡылдың? Уларҙы мәңгелеккә оноторға теләйһеңме? Әгәр теләйһең икән, тәүбә ишектәре асыҡ үҙең һайлап ал. Донъяла ниндәй изгелектәр ҡылдың? Ата-әсәңә, туғандарыңа, яҡындарыңа итәғәт иттең. Нисә ағас ултырттың? Хәйер садаҡа бирҙең. Йәтимдәргә ярҙам иттең. Мәсет төҙөргә ярҙам иттең. Ғаиләңә хәләл ризыҡ табам тип, нисә тапҡыр иртән тороп эшкә киттең. Үҙ ғүмереңдә нисә тапҡыр донъя һәм әхирәт тураһында фекер иттең. дин тураһында ҡыҙыҡһынып һорауҙар бирҙең. Былар барыһы ла һинең ҡылған изгелектәрең. Әгәр иман килтереп Аллаһ ҡушҡандарҙы үтәй башламайынса был донъянан китәһең икән, улар юҡҡа сығасаҡ. Һәм ҡиәмәт көнөндә бер изге ғәмәлең юҡ хәлендә килеп баҫасаҡһың Раббың ҡаршыһына. Әгәр иман килтереп ҡушҡандарын үтәй башлайһың икән, быға саҡлы ҡылған изгелектәрең киләсәктә ҡылынасаҡ изге ғәмәлдәреңә ҡушыласаҡ. Аллаһы субханаһу ва тааля әйтә: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى һәм мин ысынлап та тәүбә иткән, иман килтергән һәм изге эштәр эшләгән һәм унан һуң тура юлдан барган кешегә ҡарата ярлыҡаусымын. Һәм дә әйтә: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إيمان كiltirgen hem yaxşı işler işlegen hem Muhammed'e indirilgen Rabbularından bulgan hakikatke ышанған kişilerden yaman işlerin yuya һәм уларҙың хәлдәрен төҙөк яһай. Аллаһу субханаһу ва тааля безнең эштәребезне төҙөк кылһын.